Uh... bismillahir rahmanir rahim masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi 23 ga watan rabi isani shekara ta 1435 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 23 ga watan Fabrairu na shekara ta 2014 kada ka saba dai shirin fatin rama shirin ne da kan amsa tambayoyin da ko masu sauraro kuke aikowa zuwa ga malam kuma kuna aiko da tambayoyin ne a kan lambobin wayar da aka saba wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu uku wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai ta kan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar wato sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aiko da sakonninku cikin adireshinmu na imel akan fatoyi rahama at yahoo.com ko kuma cikin shafinmu na fatoyi rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da yadda aka saba muna tare da sai malami a dr sheikh muhammad sani umaru jalemo babban malami a tsangar nazarin addini da shira musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano kuma na anas idris hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri kan makalla bismillah alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadisi ya tabbata cikin sayo muslim da sunan jami'ar tirmizi da sunan al-baihaqi da sauran littattafai da dama na hadisi hadisin abu hurairah radiyallahu anhu wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa atadruna man al-muflis qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata' فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى من هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi kamar yadda Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake fada ya tambaye sahabbansa atadruna man al-muflis ko kun san wane ne wasashe ko wanda aka yi wa wasu ko wanda yake matsiyaci marar komai sahabbai suka ce ai marar komai a cikinmu shine wanda ba shi da dirhami ba shi da kaya wato ba shi da kuɗi ba shi da kadara sai maza Allah ce innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat marar komai wanda ya rasa komai a cikin al'ummata shine wanda zai zo rana gobe kiyama da sallah da azumi da zakka wa ya'ti wa qashata ma hada yazo alhalin ya zagi wannan wa haza? hada yayi ba wancan kasafi wa akala mala hada ya cinye dukiyar wannan wasa faka dama haza wancan kuma ya zubar da jininsa fayowa fa haza min hasanatihi a kwashi kyawawan ayyukansa a bama wannan wa haza min hasanatihi a kuma kwasa a bama wancan fa in faniyat idan ayyukansa masu kyau suka kare kabla an yaqdi ma alayhi kafin ya biya sukan da suke kansa ukhidha min yahun sai a rika kwasar laifuffukansu faturihat alaihi a watsa a kansa sun maturiha fi nasa, sannan shi kuma a tattara shi a watsa shuta babu shakka wannan hadisi hadisi ne da ya kamata ya tsoratar da kowane ɗaya daga cikinmu a yau idan ya ji shi wato hadisi ne da yake nuna cewa babu abin da ya fi matsala a rayuwar bawa ya koma ga Allah alhalin akwai haƙoƙin jama'a da yawa a kansa babu abin da ya fi matsala bawa ya koma ga Allah alhalin ya ci mutuncin wasu ya ci zarafin wasu ya ɓaci wasu ya yi ma wasu ƙazafi ya yi ma wasu sharri ya yi ma wasu yarfi ya yi ma wasu ƙarya ya danna dukiyar wasu babu abin da ya fi hatsari irin wannan duk komin dairin daɗewa a duniya rayuwar mutum mai ƙarewa ce zai je ya samu wata rayuwa kuma ta har abada wanda anan ne zai ga ribar rayuwarsa ta nan anan ne kuma zai ga rashin ribar rayuwarsa ta nan anan ne zai girba abin da ya shuka in khairan fa khairu wa in sharran fa shar in alkhairi ya shuka a nan duniya ya girbi alkhairi a can idan sharri ya shuka ya girbi sharri a can babu abu mai hadari mutumin da zai karar da rayuwarsa a nan duniya a cikin cin zarafin mutane kowane ne za ka ci zarafinsa ba bisa haƙƙi ba ka zalince shi ba bisa haƙƙi ba ka taɓa dukiyarsa ba bisa haƙƙi ba ka taɓa irlinsa mutuncinsa ba bisa haƙƙi ba ka sani Allah ta'ala sai ya kwatar masa haƙƙinsa sawa'un wannan mutum musulmi ne ko ba musulmi bane mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane kowane ne matukar dai zaka rayu cikin cin wato mutuncinsa ko taba mutuncinsa ko taba dukiyarsa to ka sani cewa ba za ka kubuta ba a gurin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi ga wa sahabbai wannan hadisi sai da ya bude da tambaya atadruna mal muflis kun san wane ne marar komai wanda zai tashi a tutar babu da zai tashi tsiya abu ya suka duba a nan sai suke zaton a nan duniya yake nufi suka ce ai wanda in ka dube shi ba shi da komai ba shi da kuɗi ko ba shi da wata kadara zai daga siyar annabi ya ce to wannan kuke ɗaukan marasin komai ko wanda ake ɗaukan shi matsiyaci ne ba shi da komai a'a ba wannan ne muflis al-muflis ne wanda zai zo ranar kiyama shi a nan duniya in sallah lokacin sallah da shi ake yi in azumi ya zo da shi ake yi watakila ma yana yin na dilli tunin da alhamis watakila yana yin na tashawwal watakila yana yin na ayyamul bit watakila yana yin duk wani muka da ake na fulfulu yana yi watakila sallah ma yana kiyamul layli sannan in zakka ta zo yana fitarwa watakila ma banda zakkar yana wata sadaka in ya ji an ce a kawo taimako yana bayarwa duk watakila yana waɗannan ayyuka amma kuma ya rayu a cikin cin zarafin mutane cikin zagin wasu bacin wasu yi wa wasu kariya yi wa wasu kazafi yi wa wasu sharri faɗa ba wasu abin da ba su yi ba ya faɗa ya ce sun yi to mutane suna rena waɗannan abubuwan gani suke yi kamar in kai wa mutum kazafi ko kai masa yarfi wanda suke cewa kai masa yarfi kamar shi kenan anan za a yi ta kare in ka faɗa mutane sun dauka ko ba su dauka ba an yi aiki da ita ko ba su ya ba ransa ya baci ko bai baci ba kai dai kai ka faɗa ka more ka gama shi kenan magana anan za ta kare to wallahi ba za ta kare anan ba akwai ranar da ubangiji ta ala ba zai bar kowa ba sai an masa hisabi hatta dabbobi hatta dabbobi waɗannan da suke rayuwa ba su samu hankali irin na dan adam ba ba a tsora musu takalifi irin na ɗan adam ba su a rayuwarsu ba a cewa ka za halal ne dabba ta ci ka za haramun ne dabba ta ci ko ta hau ko ta sa amma hatta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ba za a gama hisabi ba har sai an yi hisabi an gama yi shari'a su dabbar da ta karya mota kashi kaho ita ma a rama mata zo ta ma ta rama karya mata kaho ta ciki wata ita ma zo a gaban ubangiji ta rama ta ciki wata. har dabbobi sai musu wannan hisabi to bare ko mutane bare wanda Allah ta'ala ya ba shi dokoki ya saukar masa da littattafai ya aiko masa da annabawa ba da za a yi wani abu na haƙƙi a wannan ranar ya saraya rana ce da kowa yake ƙoƙarin ya ga cewa ya cika mizaninsa na ayyukan kwarai ya rage laifuffukan da suke kansa in ya samu damar haka saboda haka ashe abu ne mai matukar wato hadari mutum ya rayu a cikin irin wannan shiga haƙƙin mutane haƙƙin Allah tsakaninka da shi wannan Allah zai iya yafe maka Allah mai gafara ne kullum Allah bonan za gafara sai yake amma haƙƙin wani Allah baya gafarta haƙƙin wani har sai shi mai haƙƙin ya ce ya janye ya yafe to anan ne to a lahira kuma ba mu gani an yafe a lahira kowa ta kansa yake nafsi nafsi annabawa nafsi nafsi suke cewa annabawa ulul azmi na rusul a ranar gobe kiyama nafsi nafsi suke kira haka a ranar kowa ta kansa yake uba yana gujewa ɗansa ɗa yana gujewa ubansa yana gujewa uwarsa yana gujewa batarsa yana gujewa ƴaƴansa ƴaƴa suna guje mahaifansu haka a ranar kowa ta kansa yake ba wanda zai ɗaga maka kafa ya ganka yana da wani haƙƙi a gurinka ya san cewa haƙƙin nan zai amfane shi a ranar to zai kyale ka ba kakkaza cewa an aka je lahira ko za ka ɓoye ko za ka saje ko za ka shiga rububi ka ɓoya a ranar kowa sai an nemi masa haƙƙinsa babu wani wanda haƙƙinsa zai tsaraya ko dun kankantarsa saboda haka abu ne mai haɗari wato abin takaicin akwai waɗanda ma ba ma batun ko wata rayuwa ta duniya ba ko wata siyasar duniya a akwai waɗanda suka ɗauki ma zagin mutane da cin mutuncin bayan Allah addini za su ɗauki wannan ma addini ne suna jin in sun yi haka ma kamar lada ma suke samu a gurin Allah saboda haka su zauna banda cewa wane yayi kaza wani Allah ya la'ance shi wani Allah ya tsine masa wani mara mutunci ne wani azalimi ne wani macuci ne har ta kai waɗanda al'ummar da ta fi kowa tsarki bayan al'ummar annabawa bayan annabawa da manzanni su ne al'ummar sahabbai waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam su zama ƴan makarantarsa su zama almajiransa su zama na hannun damansa su zama surukansa wanda za su aura masa ƴaƴansu ya aura masu ƴaƴansa su zama su ne suke sallah a bayansa su yake fita da su jihadi su yake neman taimako a wajensu idan neman taimakon kuɗi ya tashi su suke dukkan wata fafutuka ya aike su duk su suke masa waɗannan da Allah ya wa zaɓi ta kai akwai wanda suke ɗaukan cin mutuncin waɗannan addinin Allah ne wanda za su kusanci Allah da wannan tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la amwat fa ila ma qaddamu kada ku rika zagin wanda suka riga suka mutu domin yanzu sun je sun isar da abin da suka aikata ko mutum mai laifi ne wanda ya riga ya mutu baya daga cikin addinin Allah kamar yarda zaginsa da cin mutuncinsa da cin zarafinsa addinin ka Allah bai tarbiyantar da al'umma wannan ba ka duba fa Allah ta'ala shi yake cewa a cikin suratul adam wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri ilm kada ku rika zagin abinda suke bautawa ba Allah ba abinda suke bautawa ba Allah ba gumaka ne wasu duwatsu ne wani sassaƙa sassaka ce Allah ta'ala ce kada ku zagi wannan dutsen ko wannan sassakar ko wannan bulodin ko wannan dunkin kakku zage shi don shi ya tashi rama shi kun Allah zai zaga Allah ta'ala ci ka zagi hatta gunki itace sassaka to bare ka zagi mutum mutumin ma wani mai daraja wani mai mutunci wani wanda alkur'ani ya yabe shi nabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana mai yarda da shi ya taimaki addinin Allah da dukiyarsa da rayu da rayuwarsa da ƴaƴansa da duk abin da ya mallaka ya dauki addinin Allah yayi da kansa ya yada shi ko ina a duniya wasu suka rasa rayukansu minhum minal da rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila wasu suka mutu a gurin daukaka addinin Allah wasu kuma Allah ya musu tsawon rai a ce waɗannan su za ka mai da zagin su su zama shi ne abinda za ka kusanci Allah da shi me za ka je ka ce wa Allah ta'ala ya za ka yi da kanka ranar da za a tsaya gaban Allah wannan mutanen tsarkaka su kewaye ka suna neman haƙƙinka a wurin Allah Aisha radiyallahu ta'ala ana an gaya mata cewa wasu suna nan suna zagin sahabbai suna zagin su Abubakar da Umar da Usman da wasu daga cikin manyan sahabbai Aisha ta ce Allah ta'ala ne yake so ya ga ladan su bai tsaya ba ya ci gaba da ɗorewa. saboda haka waɗannan da suke zagin su to kamar suna ƙara musu wani abu ne na ayyukansu suka suka zage su wani gobe kiyama aka zo to karshe ayyukan waɗannan in suna da shi na kirki su za a ita iwa ana ba waɗancan haka Allah ta'ala ya hukunta don ai dan ladan su ya ci gaba da ɗorewa ne don haka mutane jama'a a kula a addinin Allah ba a yarda ka zalunci wani ba a yarda ka cuci wani ba a yarda ka yi wani kasafi ba kuma ko menene zai zo a ka na wani labari don wani lokaci sai kaga abun an gina shi akan wata tatsuniya a ce ai zamu ai a lokaci kaza an ce yayi kaza ai an ce yayi kaza an ce yayi kaza labari wannan labari sunan shi ba lalle ya zama gaskiya ba ba a yadda kai wa mutum hukunci akan abin da kaji kawai ana faɗa ba abin da baka tsaye a gurin akai wanda yake ga maka baya nan akai saboda haka addinin musulunci zamu ga a ilimanci aka kawo da hanyoyi masu tsauri wajen cancanci labari har ya kasance ko ruwa ya ce ba a karbanta ko da mutum ya fi kowa addini ya fi kowa tsoron Allah matukar bai cika sauran sharuɗan da ake bukata ba saboda haka mutane a kula sha'anin cin mutunci da cin zarafi na wani mutum ba abu ne mai sauki ba abu ne kuma da Allah ta'ala ba zai yafe wa mutum ba ranar da mutum kuma zai biya abin ba zai masu kyau ba Allah kake shi to amin sun amin Allah ya samu dace kamar mutum farko a wannan rana ta fito ne daga balarabe limawa hotoro wanda yake cewa shin wajibi ne idan aka karanta farkon suratul a'la sai mutum ya yi tasbihi a wannan umarni ne sakakke da ubangiji ta Allah ya bayar wato umarni ne da ya bayar ba wai ana nufin a lokacin da ka ji ba a lokacin umarnin ya fara ko a lokacin ake so ka ɗabbaka a ake sabbi hisma rabbikal a'la yi tasbihi tare da tsarkake sunan ubangijinka wannan umarni ne aka baka duk sanda ka tuna to ce subhanallah a cikin sallarka cikin ruku'u ko a cikin sujada kana tasbihi ko wani abu ka gani mai ban mamaki maimakon ka yi ihu ko ka yi tafi ka ce subhanallah wato tsarki ya tabbata ga Allah da ya halicci wannan abu ko ya gudanar da wannan abu akan wannan siga wani umarni ne buɗaɗɗe kakka ɗauka wai a lokacin da aka ce sabbi hisma rabbikal ala a lokacin ake ce ake so subhanallah kuma shi kenan ka gama biyan abin sai kuma gobe in ka ji an ce sabbi sannan kace subhanallah a'a wannan an bada umarni ne a buɗe shi yasa duk sanda kake sallah a ruku'u kake subhana rabbiyal azim a sujjada zaka ce subhana rabbiyal a'la a cikin rayuwarka ta abin nan ta yau da gobe ba a sallah ba ma aka shar'anta maka tasbihi subhanallahi subhanallahi walhamdulillahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar zaka rika fada saboda haka ba wai ana nufin lokacin da aka karanta lokacin ka fada ba kuma shikenan sai gobe kuma an karanta ka sake fada to sai tambayar da ke cewa mutum ne babansa ya tilasta masa ya saki matarsa yana kuka to shin sakin ya yi kuwa to don yana sake ta yana kuka wannan ba na sakin ya yiwu matukar da ya sake ta din saki ya yi a cewa ubansa ya ce dole ka sake ta ya rasa yadda zai bullo uban ya ce to ya sake ta kuma ya kama hawaye sakin ya saku a ka ɗauka shi kenan tana kai kuka bai saku ba akwai tilasta wanda ake cewa ba ta amfani a ce lokacin da za a rike wani makami a ce ko ka yi kaza ko a kashe mutum ko a raba shi da wata gabar jikinsa a salwantar masa da wata gaba a ta shi to wannan shi ne idan kayi wani abu a wannan lokacin to bai yi ba amma haka na ba tilasta ta baki wannan mutum ya riga yi to abin ya yi. illa iyaka dai kawai za a iya cewa uba bai kamata ya haka ba sai da wani kwakwaran dalili wato kada iyaye su rika cewa ƴaƴansu ku saki matan ku haka kawai saboda ko sun tsani matan ko saboda akwai wata jikakkiya tsakanin su da iyayen matan da suna shiri aka yi auren kuma daga baya aka bata to shikenan sai ya zo ya matsa wa ɗansa cewa sai ya saki ƴar ne da can suna abokinsa ne sa ne amma yanzu tun suka bata to auren ma a bata shi yayi ba su da damar wannan aure ibada ce da Allah ta'ala ya shar'anta ta tsakanin mu'mini mu'minai maza da mata saboda haka wani baya da ikon da zai zo ya bata wannan ibadar haka kawai ba tare da wani dalili ba in akwai wani abu da ya hararo wanda zai cutar da ɗansa ta fuskar addininsa ta fuskar addininsa ya ga cewa matan nan tun da ya aure ta tana ƙoƙarin ta ja shi wani abu na halaka ko ta canza masa aƙidarsa zuwa wata aƙida gurɓatacciya ko ta sa shi ya fara sakin addinin yana saka-saka da sallah ko tana jan shi zuwa wani guri da ake saban Allah shi kuma saboda tsananin soyayya da lobayya ba zai iya saba mata ba to anan uba na iya tilasta wa ɗaya ce sake ta saboda anan za su taɓa addinin sa ne addinin sa ne sau gaba yake da komai amma kawai don tsana kawai shi dai ba ta yi masa ba ko kuma a'a wani abu tsakaninsa da iyayenta uba bai sani ba shi da wannan haƙƙin ba shi da wannan haƙƙin ana cewa wasu suna cewa ai umar ya ce wa ɗansa abdullahi ya saki matarsa har ma abdullahi ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi baba na ya ce sai na saki matarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talliqha wa ati abak kai wa babanka da'a ka sake ta wasu ce to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar Abdullahi dan Umar ya saki ya saki matansa an ga wa Imam Ahmad wannan hadisin ce to a nuna masa kamar Umar da shi ma yake kamar Umar Umar muhaddas ne Umar mutum ne da Allah yake wa ilhami yake wa ilhami kamar yadda ya zo a cikin tarihinsa asirar annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa sai na umar ya faɗa kuma alkur'ani ya sauka ya tabbatar da shi kan wannan kamar a cikin suratul anfal Allah ta'ala yake cewa kana nabi an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu ghafurur wallahu azizun hakim kaga wannan ayar ta sauka tana tabbatar da ra'ayin Umar lokacin da aka nemi shawara tsakanin annabi ya nemi shawara tsakanin sa da Abubakar ya dau shawara Abubakar bai dau shawara Umar ba dangane da ribatattun ko fursunonin yakin Badar Allah ya saukar da ayar goyi bayan sayyidina Umar lokacin da sayyidina Umar yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law ittakhadta min maqami Ibrahim musalla har sallallahu dan mai wurin da annabi Ibrahim din ya tsaya ba za a rika sallah a gumba Allah ta'ala ya saukar da ayat ta zo min maqam Ibrahim musalla hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam eh, sayyidina Umar yake cewa rasulullahi law law hajabtani hajabta nisa'ak zai hana ka hana matanka ka tsare matanka a daina shiga gidanka don da ana shiga har ma wasu in suka ci abinci aka ci abinci kuma a zauna hira annabi yana jin nauyi ya ce wa mutum ya kamata a tashi a watsi Alƙur'ani ya sauka ya saukar da ayar hijabi يا أيها, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن هزوا كرشي وإذا سألتموهن متاء فاسألوهن من وراء حجاب aka hana mutane shiga kai tsaye gida annabi sallallahu alaihi wasallama in suna da wata bukata su tambaya daga waje a mai ko musu to ire-iren waɗannan suna nan ana kiran su muwafaqatu umar umar ya ta irin waɗannan kuma da ƙarshe Allah da saukar da wata aya da take goyen bayan abin da ya faɗa to kaga shi yana da wani abu na su annan salasalam ya ke cewa kana fi man kana ƙablakun muhaddasun fa in yakun fi ummati fa umar waɗanda suka gabace ku akwai waɗanda Allah yake ilhama da yawa ya cusa masa abin da yake daidai to in akwai wani da za a nuna a cikin al'ummata to umar ya kamata umar za a nuna umar za a nuna saboda haka umar yana da irin wannan to kaga wani uba ne shi yake da irin wannan hadda shi ma zai ce shi ma muhaddas ne don haka ya hararo waɗansa wani abu kawai ya saki matarsa shi yasa imam ahmad da aga masa ya ce to a nuna min kama umar ɗin da zai ce shi ma kawai eh, uba ya abin nan da ya saki matarsa saura ka iyaye su daina matsawa sai sai 'ya'yan sun saki abin nan kai amma kai a nan da kake tambayar kayi kuka wannan kukan ka ba zai share wannan sakin ba sakin yana nan sai dai kuma in akwai damar ka dawo da ita kana son ka dawo da ita kana da damar ka dawo da ita kuma shi uban naka zai a masa nasiha a masa wa'azi in dai ba wai dalili ne na zahiri ba kamar da muka ambata ya sa ya ce ka sake ta in irin wannan ne to sai mu ce da kai tsallik hawa a kai a baka kamar yadda annabi ya gaya wa umar da ta fito daga umar ado inuwa keke. daga cewa malam ya ingancin hadisin da ke cewa idan maroƙi ya zo yana yi muku roƙo ku watsa masa ƙasa hadisi ne sahihi ya zo ta hanyoyi da yawa akwai shi sahihin muslim ruwayar mukdad ibn al-aswad akwai shi a cikin akwai shi ruwayar abu huraira ruwayar anas ibn malik روايه عبد الله بن عمر روايه عبد الله بن عمر روايه انس بن مالك اخويا اتكين مسلم امام احمد اتكين الادب المفرد ابو خالد انت فيدي روايه حديثي صحيح اذا رايتم المداحين واذا سمعتم المد اذا رايتم المداحين آه، فحصوا في وجوههم التراب اذا ko zai ما banbadanci yan ان to kuwa tsasa a fuskarsu wato ana nufin kada ka ba shi fuska ta yadda har za ka ɗaure masa gindi saboda abin da yake ba daidai ba ne bambadanci ba sana'a ba ce wanda ake nufi da maddahin da bambadawa wanda zai zo ya ta foda ka yana ta ziga ka yana faɗar karya da gaskiya a kanka sai kai wani kai ne mai kaza waye kai ka kaza in ba kai ba sai wa in ba kai ba babu kamar ka babu biyun ka babu kaza wani lokaci ma abin har ya kai ga gama ya zage ka amma kana son ya banka yake to waɗannan musulunci bai goyi ba dan sai musulunci baya son mutum kawai ya rika samun kuɗi ta wata hanyar da bai amfanar da kowa ba musulunci bai dada wannan me yasa aka haramta riba ka haramta riba saboda wani hanya ce kawai da zaka rika cin kuɗin mutane ba tare da wani mukabil ba kai musu wata hidima ba kawai ka ɗau kuɗi ka ba mutum wannan kuɗin kawai ya haihu ba tare da wani abu da ka kaddamar masa ba haka shi ya sa musulunci ya hana bara in ba da wata larura ba babba wace musulunci ya gita ta a matsayin sharaɗi in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin duk da yake bara ke ci ta hanyar bara ranar gobe kiyama zai zo ko tsokan nama babu a fuskarsa allazi yas'alu an-nas takassuran ma yas'aluhum jamratan min an-nar falyastaqil aw yastaghfir duk mutumin da yake yawan bani bani yana roko to ya sani garwashin ruta yake roƙo ko dai ya roƙa da yawa ko ya roƙa kaɗan sai na ta zalul mas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lah dayan ku zai gushe ba yana ta roƙo yana ta bara har sai ranar gobe kiyama ya zo babu tsokar nama a fuskarsa ba haka shi musulunci bai yadda a zauna a yi ta barace barace ba shi yasa za ga asirar annabi sallallahu alaihi wasallam a mujtama na annabi sallallahu alaihi mujtama al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta sai ka karanta hadisi nawa ka gama karance littafi na hadisai na sai baka ji an ce masu bara sun zo ba annabi sun yi bara ba sai dai a ce masu tambaya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu ya ga bukatar su ya ce a taimaka musu wani suna da bukata ba tare da sun zo sun shiga nan gidan sun fita sun shiga nan gidan sun fita ko sun tsaya akan titi suna bara wanda yake nuna cewa tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai duk da talaucin da yake ciki da yake cikin su lokacin da aka yi hijira fa sahabbai fa sun yi rayuwa ta talauci ta ƙarshe ta yadda arha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai a cikin masallaci saboda rashin sutura isasshiya annabi ya ce in an yi ruku'u a mata kasu dago har sai maza sun dago saboda kayan da mazan suke sanye da shi duk ya ce ya yayyage an yi maho din an yi maho har ya abin ya zama ba zai ma karɓi mahon ba abin mahon ma wani bai da shi har ta kai in ana sallah mutum ya ruku al'aura za ta fita na bai ce to kada a daga kada mata su daga har sai maza sun dago talaucin ya kai wannan duk talaucin da yanzu ake fama da shi bai kai wannan ba bai kai talaucin da mutum zai rika yawo cire jikin sama da zai sa ta ba ta rufe masa al'aura ba kama sahabbai sun irin wannan rayuwar amma ba a ji cewa sun cika gari suna bara ba to daga haka mai bambadanci shi ma mai bambabaraci ne har ma shi ya ɗara ma mai ordinary bara tunda shi sai ya ma haɗa da ƙarirai shi wancan watakila cewa zai a taimake ni a bani fi sabilillahi a taimaka mun aika ba shi wannan zai ƙara da wasu ƙarirai ya faɗa abinda ma ba gaskiya ba to shi yasa annabi ya ce in kun gansu ku watsa ƙasa a fuskarsu hadisin abdullahi dan umar yake eh, cikin adabul mufrad yake cewa wani ya zo gaban sayyidina usman lokacin yana yana khalifa yana tayyibansa yana Shi shine abdullahi dan umar ya tsuguna gaban gabansa yana watsa masa kasa a ce ya haka Usman ya ce ya haka ya ya Abdullah ya kake watsa masa kasa ya ce saboda ji manzo Allah ya ce idza na faha fahsu fi wuduhihim mutuwa to ba muna nufin in ka zan su baka je ki ta watsa masa kasa yanzu abun zai kwabe ba za ta yi kyau ba a lokacin akwai doka ta duk sanda aka ce ga abin da annabi ya ce to kowane ne ba zai iya ketare wannan ba amma yanzu ba za ka je police station ka watsa wani kasa a ido ba ya kai ka police station dan sanda ya saurare ka ba hadisi ba kuma karanta ba zai saurare ka ba saboda haka kaje ka jawo kanka wata rigima amma alal akalla in za ka yi aikin to ka kawar da kai ka watsar ka bata fuska ma maimakon ka rika murmushi kana dariya ka ma bata fuskarka su gane cewa baka so in ma zagin ka za su je su zage ka Allah zai baka ladan wannan zagin ranar gobe kiyama haka hadisin yana nan kuma tabbatacce ne suna ce malam wanne ya fi inganci ne tsakanin bayyana karatun mace a sallah ko kuma boyewa daga ibrahim adam to kamar da muka sha faɗa da mace da namiji a sallah ba su da bambanci sai idan suna inda suna ta bambanci su inda aka ce ga irin sitarar da mace za ta sa ga irin sitarar da namiji zai sa ga irin mace ba za ta yi limanci ba na maza sannan mace za ta tsaya sahunta a baya yake ba a cikin maza yake ba da sauransu in ba irin waɗannan ba inda suna ta zo ta yi bayani asali shi ne duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a sallarsa ana son mace ma ta kwaikwaye shi shi yasa da ya tashi sallah sai ya hau kan mimbari ta yadda har na baya su ne mata su hango shi in zai ruku ya ruku ya karatu akan mimbari ya yi ruku akan mimbari ya dago yana kan mimbari in zai sujada ya sauko kasa ta baya baya ya yi sujada sannan ya koma daga karshe ya ce to na yi haka ne don ku koyi sallah ta ku koyi da ni da haka har mata suna ciki bai ce nan maza nake magana ba ko mata ban da kuwa ce sallo kamar ra'aytu muni usalli maza da mata duk sun shiga cikin wannan umarni ar-rijalu shaqa'an nisa'u shaqa'iqur rijal to yanda ya faɗa, da maza da mata shaqiqai ne wajen ibada shaqiqai ne uba ɗaya uba ɗaya sai inda shari'a ta bambance su to iya wannan ne za a ambata ka wajen karatu ba a bambance tsakanin namiji da mace ba a ce shi namiji ya bayyana amma mace ta tsasirci a ita ma za ta bayyana karatu maganar da wasu suke cewa sautin mace al'aura ne wannan ba daidai ba ne sautin da yake al'aura shi ne sautin da za ta yi na kwarkwasa sautin da za ta yi don ta jefa wani abu na sha'awa a cikin zuciyar ɗa namiji wannan shi ne Allah ya hana wala taqzana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan maarufa Allah ce kada ku rika wato kakkarya magana ko kuna feke magana ku don wanda yake da cutar sha'awa a zuciyarsa yayi kwaɗayi ya sare ku faɗi maganar da shari'a ta yadda to alƙaunul ma'ruf ba wani alƙaunul ma'ruf da ya kai ƙura'ani. haka an yadda ta shiga kasuwa ta yi sayayya ta taya a sallama mata ta biya ta tambaya akwai kaza ko babu wannan duk ba wanda ya haramta wannan an yadda ta je ta yi tambaya a gurin malami ya ba ta ansa duk wannan ba haramun ba ne inda an ce sautin ta al'aura ne to duk wani abubuwan sai a hana ta sai ga masu cewa sautin ta al'aura ne amma sun yarda je gida ta je ta je kasuwa ta je ta saya ko ta saya to in al'aura ne ya kamata a ko'ina mai zama al'aura ba sai an zo karatun qur'ani bai zama al'aura sannan sauran harkoki kuma nan ba al'aura bane sautin mace ba al'aura bane Allah ya wai za su mata hunna fasalu hunna min wara'i hijab in kun zo ku tambayi mata wani abu to ku tambaye su min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan shamaki duk wanda aka ce ka tambaya an yadda ya baka ansa bai yiwa a ce ka yi tambaya amma an hana a baka ansa to ya zama tambaya ta zama ta da amfani to da aka zo aka ce ku tambaye su ta bayan shamaki suna cikin gida ko kwankwasa da Allah muna son aran kaza ne E, muna da shi eh ba mu da shi an yadda su yi wannan maganar haka maganar mace ba ita ce al'aura ba kwarkwasa lokacin da take magana da yanga da karere harshe saboda kawai ta ja hankalin ɗanabi ce wannan shi aka haramta haka mace za ta bayyana karatu inda ake bayyanawa za ta ɓoye inda ake ɓoyewa illa ya kare kawai ta jiyar da kanta ko ta kusa da ita wasu ta daga sautinta sama ba kamar yadda shi ma namijin yana bayyanawa ba su ake waye tsaga ya ta kwakwazo ba ya ji yadda na kusa da shi saboda haka wannan shi ne sunna amma da mace za ta yi sallah kuma ta ɓoye karatunta ba a ce sallah ta ba yi ba ba a ce sallah sassau shi bayyana karatun da ɓoye sunna ce da cikin sunonin sallah ba farilla ba ce ko wajibi daga cikin wajiban sallah ka rashin yin sa ba ya ɓata sallah kuma zai sa a ce sai ta yi sujada sai ta sujada ba wallata ta yi amma ta tauye wani abu na sunna daga cikin sallarta inda kuma za ta bayyana to ta yi abin da yake sanna ne sallah ta za ta ƙara samun kamala sama da wacce ta bayyana ba wannan shi ne manufa ba a zata cewa duk mata da ta ɓoye sallah ana nufin sallar ba ta yi ba a'a ko kuma a'a in ta ɓoye sai ta yi sujada sai sujada ba wannan ake nufi ba ana nufin da za ta bayyana ba ta yi laifi ba sunna ta yi kuma da za ta bayyana za ta samu lada ɗoriya akan wacce ba ta bayyana ba shine abin da ake nufi ana sune ce malam shin akwai wani abu da ake faɗa yayin alwala bayan yin bismillah akwai wasu hadisai ko wani hadisi da ya fito da ya zo yake maganar jan mutum zai alwala zai wanke hannu ya ce kaza zai wanke fuska ya ce kaza wani bai inganta ba da zali ya kawo a cikin yawon ulumuddin amma malaman hadisi kuma suka ce hadisi ne ba shi da asali ma ba shi da asali bismillah wannan ana yi kamar da nabi ce tawadda'u bismillah kawo ruwa ya sa hannu ruwan na ya taɓuɓɓuga ya yawa annabi ya ce hadisin jabir yana cikin sayar bukari ya ce tawadda'o bismillah ku yi alwala da sunan allah akwai hadisi da malamai sun yi magana akan ingancinsa ta zo ta hanyoyi daban-daban a hadisin da yake cewa lawudu alimin lam yadhkur ismallahi alayhi da akwai doguwar magana ta malamai akan ingancinsa ko rashin ingancinsa wasu sun ce hadisi ne Hassan. idan aka tara hanyoyinsa to shi abinda yake faɗa a ne bismillah in za ka yi alwala ka yi bismillah kama baya ga wannan maganar cewa dukkan wata gaba da za ka wanke akwai abinda za ka faɗa to wannan bai tabbata ba sai bayan ka gama akwai ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da annabi ya duk wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa karshe ya faɗi wannan hadisin ba ibn amir ko hadisin umar ibn al-khattab a cikin sayo muslim annabi yake duk wanda ya faɗi wannan za a bude masa kofofin aljanna a ce da shi ya zaɓi kofar da ya ga dama ya shiga akwai wata ruwaya da take cewa ruwaya cikin a cikin sunan tirmidhi jami'ar tirmizi wanda ta zo da ƙari a hannun hadisin Allah majalni minar tawabe ne majalni minar mutabahirin da cewa ita ma wannan ƙarin akwai magana da malamai suka yi a kanta wasu sun inganta ta wasu kuma sun ce bata inganta abin da ya inganta shine iya wannan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kamar yadda yake cikin sahih muslim to wannan shine abin da aka samu a ruwayanci amma wasu abubuwa da za a ce duk gaba sai ka mata wani addu'a ta daban ka faɗi wata magana daban ko wani zikiri daban wannan bai tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to sai tambayar da ta fito daga taso bebeji wanda yake cewa mecece aqida to kalmar akida kalma ce ta larabci a dunkule abinda take nufi da larabci a larabciyanta shine kudiri abinda mutum zai kudirce a zuciyarsa zai kullata a cikin zuciyarsa shi ake kira akida daga kalmar akida ita a karan kanta aka faɗe ta ba tana nufin wani abu mai zaman kan shi ba ta yi zama ya kudirce abu mai kyau ta yi zama ya kudirce abu mara kyau sai an yi bayanin mai ake nufi da da kalmar aqida ce aqida ta musulunci aqidatul mu'min ko aqidatul muslim ko al islamiyya kaga anan an nuna aqida ake nufi ta mu'mini ko aqida ta musulmi ko aqida ta musulunci sannan sauran aqidu su ma a jingina su zuwa ga ga masu su a ce aqida suwa na aqida suwa na aqida suwa ne amma kalmar aƙida tana nufin abin da ka ƙudire a zuciyarka kuma a shari'ance a musulunci baka ƙudirce abu sai abin da ya zama tabbas haka yake wanda abin da ya tabbata a alkur'ani ya tabbata a hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ingantattu shi aka yadda ka ƙudiri. domin abin da ake nufi da ne shine da ka tabbatar tabbas haka yake baka kokonto koda da da sakan daya akan cewa abin haka yake saboda ka imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar lahira da kaddara duk wani yana karkashin aqida imani da abin da zai biyo bayan mutuwa Allah zai tashi mutane Allah zai tara su a mahshar Allah zai musu hisabi Allah zai shimfida siradi Allah zai kai wasu aljanna Allah zai kai wasu wuta a cikin aljanna akwai kayan dadi iri kaza iri kaza iri kaza a cikin wuta akwai hanyoyin azaba iri kaza iri kaza duk wani akida ce domin wani abu ne da kai dai baka gan shi ba kuma wani bai je ya gano ya zo ya gaya maka ba Allah ta'ala shine ya labarta wa annabawa su kuma suka labarta wa su. alqur'ani yazo da wannan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun allazina yu'minuna bima unzila ilaykum wa unzila min qablikum wa bil akhirati hum yuqinun ta cikin imani da gaibi to wannan akida ce a musulunci ana buƙatar ka kudirce wannan ba tare da kokonto ba idan kana kokonto akan ɗaya takar Allah ko ubangijin takar Allah anan akida wata samu ba in kana kokonto akan Allah ta'ala ya zaɓi wasu mutane ya aiko su a matsayin manzanni ya aiko annabi annabi nuhu alaihi salam ya aiko annabi ibrahim musa isa da sauran annabawan Allah da ya ambata da wanda bai ambata ba in kana shakka koda da da sakan ɗaya ne to ba ta zama ƙida ba wannan ba za ta zama karɓaɓɓiya ba haka nan littafin Allah da ya saukar ya saukar da littafai ya saukar wa annabi ibrahim su ibrahim wa musa ya saukar wa annabi musa a taura ya saukar wa annabi isa jila ya ba wa annabi dawud zabura ya saukar wa annabi sallallahu al ka yadda da wannan in kana shakka akan ɗaya daga cikin waɗannan to ba bata samu ba saboda ba a samu ƙudurin da babu shakka a cikin sau ana so a samu kudirin da babu larai ba fiye ɗin a samu babu hukunci ko da wato daidai ƙwayar zara babu a ciki to wani ita ce aqida ta musulunci aqida ta musulunci in kana shakkar bayan ta alƙiyama bayan mutuwa akwai tashi kana kokwanto anya ma za a tashe mu to ana aƙidar ka ta musulunci ba ta samu ba kuma ita aqida wani abu ne a dunkule yake wato ba a zabar wani abu a bar wani abu na uminu bi abu na turbi ba ba'd ana buƙatar ka yadda da duka kakka yadda da wani bangare na annabawa ka ƙi yadda da wasu in ka in ka karyata daya to ka karyata duka ita akida ba a guntu guntu guntuwa guntu da ka yarda da da nan ka iya da nan shi yasa Allah ta'ala sai ce kazzabat adun lil mursalin kazzabat samud samud lil mursalin sai Allah adawa sun karyata manzanni samudawa sun karyata manzanni tare da cewa samuda annabi salih aka aika adawa annabi hud aka isa musu mutanen annabi nuh kazzabat qaumun nuhin lil mursalin mutane abin nuhu aka aika musu amma sai Allah ce sun karyata manzanni saboda karyata annabi nuhu karyata sauran ne karyata ahud karyata sauran ne karyata salihu karyata sauran annabawa ne duka saboda ko ka yadda da su duka ko kuma mutum ya kafirce musu duka haka ita ko mutum ya ce shi ya yadda za a tashi bayan mutuwa amma shi magana siradi din nan fa kai an yama akwai wani siradi to gida ta rushe duka ita kida wani abu ne wanda yake a dunkule kuma ana son mutum ya kudurke shi kudurce da babu shakka a cikin sa shine kalmar ta take shi kalmar akida ta musulunci in aka faɗi kalmar akida kawai kai kai kai da ba mutumin da baya da akida sai dai kawai a ce akida ce mai kyau ko akida ce mara kyau duk wani dan adam da yake rayu a doron kasa yana da akida har ma wanda zai ce bai yadda akwai Allah ba ita shi kansa cewa bai yadda akwai Allah ba ita ma akida ce ma'ana ya yadda a zuciyarsa ya kudurci cewa babu Allah to wannan ita akida sa kenan saboda babu wani wanda za a juye shi a ce ba da akida sai dai a ce wannan akida shi ba ta musulunci ba ce amma dai yana da ita irin tashi wannan shine ba abin da ake da akida to sai tambayar Muhammad Sagir wanda yake cewa wala mutum ne ya kaɗe mace da tsohon ciki ta kusa haihuwa bisa tsotsayi sai ta mutu shin yaya su take kafar mutum biyu zai yi ko mutum ɗaya kafara mutum ɗaya zai yi wanda yake ciki shi bai fito ya zama mutum ba rayuwarsa zai mutu haskaka a tabbatar da cewa zai ma za a mahaife shi ba zai ma yi rai in ya zo duniya yana da rai ma wannan duk ba a hukunci da shi saboda kan yi tashi zai yi kafarar ita wacce kaɗai to sai kuma tambayar muhammad adam da take cewa kalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam kowannen su shekara nawa yana halifanci kuma yaushe ne kilafa ta kare a hadisin safina da imam ya rawaito da wani su suka inganta shi cewa khilafatun nubuwa na sana khalifancin annabci shekara talatin ne in ka lissafa za ka ga cewa shekara talatin din aka samu domin na abubakar ya shekara biyu da wata uku na umar ya shekara goma da rabi na usman ya shekara goma sha biyu na ali ya shekara hudu da wata tara in ka lissafa za a ga shekara talatin ba wata shida hassan da shi ne bayan na ali ya yi wata shida sannan sai sallama mulki ga ma'auya to in ka lissafa waɗannan su su biyar abubakar umar usman ali alhassan ibn ali za su ta abin shekara talatin ta ƙare shir ta wani su ne nubuwa da annabi ya faɗa da ta koma hannun mawai sai ta zama sarauta sai ta zama mulki don abinda za a gadarwa na baya uba ya gadarwa ɗansa ɗa ya gadarwa ɗansa shi ma ko ya gadarwa ɗan uwansa ta wani ta koma mulki sanu salasalama ya ambaci khilafatin nubuwa salatuna sana kuma ta tabbata saboda kan aka tashi halifofin annabi waɗanda za su al-khulafa ar-rashidun da za ka kira al-khalifofi eh, akan khilafan nubuwa to biyar ne ba kamar da wasu cewa hudu ba biyar ne hasan yana ciki shi ma ya rike khalifancin ah, wata shida to wata shida na ba a banza ba cikon sauran kwanakin ne da annabi sallallahu alaihi ya lissafa hakan an tashi lissafi a sashi a ka'idar jeranta shugabanni ko da da wata ɗaya mutum ya rike in an tashi sai an lissafa da shi ba a tsallake shi sauraka shi ma hasan ya samu wani bangare na khilafat nubuwa yayi yi wata shida sannan mu'jizar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisi sahihi wanda yana cikin bukhari da muslim lokacin da hasan ya fito yana yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ibni inna ibni hadha sayyid fala allah yuslihu bihi bayna fi'atayn azimatayn min almuslimin annabi nuna hasan yace wannan dan nawa shugaba ne shi yasa malamai suka ce wannan ya nuna jika da ne ce wannan dan nawa shugaba ne kuma la'alla ubangiji ta'ala zai yi wata yuslihu Allahu bihi kuma Allah zai yi sulhu zai hada kan wata kunyi wasu kungiyoyi biyu manya-manya na musulmi masu rigima zai hada zai hada sulhu da shi ta hanyar sa to ta hanyar sa aka samu sulhu ta hanyar sa shekara ta 40 bayan hijira kaga annabi ya shekara 10 bayan hijira ya rasu shekara 30 khilafan nubuwa shekara ta saboda rikici da ake da shi tsakanin mutanen iraq da mutanen sham lokacin da aka ba wa hassan shugabanci ya zama shi ne khalifa a lokacin babu wanda ya cancanta sama da shi kuma babu wanda yake ja akan shi ya fi cancanta shi ya fi cancanta ya zama khalifa to bayan ya zama khalifa waccan mu'jiza da annabi sallallahu ya ce ta hanyar sa za a samu sulhu haɗin kai tsakanin musulmi sai ta tabbata sai ga maimakon a ci gaba da yi wa kasar musulmi a yaga mutanen sham suna da nasu shugaba mutanen madina da sauran kasashen suna da nasu shugaba sai cito ya wa ma'auya sai aka samu haɗin kai da wannan ya rushe zaton cewa ya rushe wa aƙidar wasu da suke yawo a lokacin suna yayatawa cewa ai shugabanci wasiya ce da annabi ya bar wa ya wa 'ya'yan gidansa cewa su kaɗai za su zama shugabanni na hassan da ya zo ya saki shugabancin sai ya nuna wa duniya cewa ƙarya suke magana wasiya ce inda wasiya ce da za abinda aka yi maka wasiya a ce haƙƙinka ne Allah ya ce haƙƙinka ne ka rike? kada wani a bashi bai cancanta ba kai ka ɗauka ka bashi a nan ba kai wa Allah biyayya da manzansa ba saboda ka bayar wanda ya yi sai ya karya wannan wannan mummunar aƙida ɗin da ake so a kafa don ta zama wata kadar kuce ta gada ce da za a fita kanta a zagi abubakar da umar da usman wanda suka yi shugabanci a farkon karo ta wannan su ne khilafan nubuwa kuma tana karewa a wannan lokacin duk da akwai bishara da annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi cewa khilafan nubuwa za ta dawo za ta dawo lokacin da Allah ta'ala zai aiko da mahadi khilafan nubuwa kuma za ta dawo ta sai tambayar da ke cewa waɗanne lokuta ne addu'a ta fi karɓuwa kuma waɗanne sharɗa ne na karbuwar addu'a to mun sha ansa wannan tambayar lokutan da ake karba addu'a sana da yawa kuma wannan yana nuna fadar ni'ima ta rahama ta ubangiji in wannan lokacin ya kuce maka akwai wani in ba za ka iya daskar wannan ba akwai kaza in ba za ka iya daskar wannan ba akwai kaza daga cikin lokuta akwai sulusul asir min al-layl karshen sulusun karshe na dare sulusun karshe na dare wanda Allah ta'ala ke cewa bil asharihum yastaghfirun bayan malam bayan mu'mini mu'mini sun kiyamun laida sun cika dare da ibada in asuba ta matso to sai su ta neman gafara to wannan da Allah ya faɗa wa bil ashari hum yastaghfirun din kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun annabi ya faɗi dalilin da yasa suke yawan neman gafara hadisi sahihi da yana cikin bukhari da muslim hadisi abu huraira yake cewa yanzilu rabbuna إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له man yas'aluni fa watiya a sulusin karshe na dare ubangijin yana sauka sama ta kusa ta duniya yana cewa wane ne zai nemi zai zai ni in an sa masa waye zai tambaye ni in bashi waye zai nemi gafarta in gafarta mishi saboda wannan lokaci yana daga cikin auqatul ijaba Haka nan, daga cikin auqatul ijaba akwai tsakanin kiran sallah da ikama an kira sallah kafin ai ikama da mutum ya addu'a lokacin Allah yana karbar du'a abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya la addu'a bainal azan wal iqama ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da ikama wasu ba su tashi addu'a ba sai an yi ikama za a tada sallah Wasu sun dauka bainal ikama wal takbiratul ihram a matukar aka kira sallah to daga lokacin ka shigo masallaci ka ita addu'o'inka yana daga inda a ce tsakanin ikama ne da kabbaran liman an ba da ɗan takaitaccen lokaci gashi Allah ya buɗe abin shari'a ta buɗe abin kai kuma kana neman ka kuntata abin sai ga wani ya ba addu'ar sai an yi abin nan sai an yi ikama kuma sai daga mina addu'a ba haka hadisin yace ba bainal azani wal iqama tsakanin kiran sallah da ikama ba tsakanin ikama da kabbara harama to wannan shi ma yana daga cikin auqatul ijaba cikin auqatul ijaba akwai lokacin da wato akwai sa'a wata sa'a cikin ranar juma'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi ko mumini ba zai dace da ita ta zo yana addu'a a lokacin ba face Allah ya ansa addu'arsa malamai sun furin jayar da cewa tana kasancewa ne bayan la'asar ranar juma'a bayan la'asar akwai hadisin abu musa ashari wanda yake nuna cewa tsakanin hawan mimbari liman ya hau mimbari har zuwa lokacin da za a ga sallah akwai hadisi a cikin sau musulun na abu musa ashari da yake nuna haka to da wannan akwai lokacin da mutum mai azumi ya kai azuminsa, tun ya yi azumi ya kai azuminsa to yana daga eh, lokacin da ake ansar addu'a abin nan mutum ya daga hannu ya addu'a a daidai lokacin da yake buɗe baki to wannan yana daga cikin lokacin haka nan matafi lokacin da mutum yake halin tafiya shi sa matafi akan so addu'arsa akan so addu'arsa kamar yadda zuwa cikin hadisi cewa salasu da mustajabatun la shakka fihinna addu'ar mutum uku ana ansar ta ba shakka shi al-musafir as wal musafir walwalidu liwalade wanda yake matafi ko wanda yake azumi ko kuma uba yi wa shi ma yana daga cikin waɗanda ake karɓar addu'a su haka nan mutumin da ya shiga matsuwa da takurwa yana daga cikin yanayi da Allah yake karɓar addu'a mutum yana cikin matsuwa da takurwa Allah ce amma ne farra mutarra da da'ahu wa yashfu su waye yake ansa samu wanda ya shiga takurwa da matsuwa sannan ya yi masa damuwarsa Allah ne saboda ka ashe wanda yake cikin takurwa shi ya fi zama yanayin da za a karba addu'ar sa sai ga wani kuma iya shiga takurwa maimakon ya shi ya rika addu'ar sai ya koma yana cewa ai masa addu'a shi a lokacin ya fi cancantar ya addu'ar dan shi yake cikin matsuwa kuma Allah ta'ala ya yaba kansa ya ta kansa cewa shi yake ansa addu'ar wanda ya cika cikin matsuwa saboda ka halatul ittirar hali na matsuwa yana daga cikin yanayin da Allah ta'ala yake karbar addu'a to eh irin su waɗannan suna nan da malamai suka yi bayani duba da yadda hadisai da yawa suka suka fayyace su ul ijaba abun da suke hana sa addu'ar mutum ya kasance mutum yana cin haram cin haram matsala ce ga dan adam sai zama yana cin haram ko yana shan haram ko yana sa tufafinsa na haram ko mazauninsa na haram abin hawansa na haram kamar da ya zo a hadisin abu huraira sun mazakarar rajul ila sama ash'asa azbara ya يديه إلى السماء يا wa يا haram ومطعمه حرام ومشربه wa وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له shi annabi ya ce ga wani mutum da yake doguwar tafiya ga shi hargi tsatsa haka sannan yana shimfiɗa yana ɗaga hannunsa sama yana Allah ka bani Allah ya yi min kaza Allah ya yi min kaza annabi ya ce cin sa haram shan sa haram tufafin sa haram an ce da shi haram ta yaya za a sha addu'ar wannan haka in kana son addu'ar ka ta zama karɓaɓɓiya a gurin Allah kyautata abincinka kyautata sana'arka ka yi kokari ka zama mai cin halal to lokacin da ka shiga matsuwa in ka daga hannu kana addu'a ana sa ran Allah ta'ala zai ansha addu'arka don haka waɗannan suna daga cikin abubuwa da ya kamata mutum ya la'akari da su yayin da zai yi addu'a to masha Allah masu duka-duka a nan muka kawo karshen shirin a wannan rana sai dai za ku iya sauraron maimaitar waɗannan shirye-shirye na asabar da ladi a ranakun talata da kuma alhamis da misalin karfe biyu na rana haka ka za ku yi aiko da tambayin ku kuma akan lambobin wayar da aka saba wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar haka zalika dai za ku yi aiko da tambayin kan cikin mu na imel a fatiyar hama a yahoo.com ko kuma cikin shafin na fatin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye kan mita uku a zangona fm da kuma shi malami a dr sheikh muhammad sani umar umari lemo babban malami a tsangayar nazarin addini da shirya musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano da kuma wanda ya tattara mana sautin akan na'ura bashir idris ungogo anas idris hassan nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ولو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما